soboto je bila ustanovljena Krščansko-demokratska stranka na zboru, kjer smo se eh, srečali eh, člani, prvo pristopniki in eh, pripravili vse potrebne akte za ustanovitev te stranke. Katere pa so, po vašem mnenju, tiste krščanske vrednote, ki jih do zdaj na desnici ni bilo opaziti, oziroma niso bile jasno izražene? Menimo, da mora biti eh, bolj poudarjena eh, družina, bolj poudarjeno domoljubje in pa seveda novo življenje. Pod pojmom domoljubje razumemo tudi to, da je potrebno seveda v mlajši generaciji omogočati boljše življenje v Sloveniji. Kaj pomeni boljše? Prvič to, da je potrebno zagotoviti obvezno šolanje do konca srednje šole, da je treba zagotoviti brezplačen študij do druge stopne v Boloniji in da je treba mladim, ko vstopajo v življenje, ko iščejo službe, omogočati tako, da si lahko čim prej ustvarjajo družine, dom in seveda, da lahko stopijo čim prej v normalno življenje ne z velikimi hipotekami ali z kakršnim koli velikimi pomočmi staršev. Pred kratkim je bila ustanovljena tudi stranka Krščanski socialisti. Menite, da oni niso že dovolj na tem političnem prostoru, da bi zagovarjali te krščanske vrednote? E, e, naše, naš program je pravzaprav bil aktualiziran, program SKD-ja iz e, obstoja te stranke menil, menimo, da je SKD v razno raznih aktivnostih združevanja in razdruževanja pravzaprav zgubljal svojo programsko moč, predvsem v realizaciji in zato smo se odločili, da aktualiziramo vse tiste kakovostna programska izhodišča, ki jih krščanska demokracija tudi v Evropi, v drugih državah zagovarja. Gospod Bajuk je na ustanovitev vaše stranke odgovoril na to, da je bil v zadnji tudi um, bivši predsednik Milan Kučen, torej da je pomagal pri oblikovanju vaše stranke. Kakšno vlogo je imel zares gospod Milan Kučen in ali jo sploh imel? Bivši predsednik gospod Milan Kučen ni imel pred ustanovitvijo te stranke nič. Take trditve eh, se lahko eh, holistično prikazujejo v javnosti, zaradi tega, da človek dobiva občutek, da je vse nekaj povezano. V tem primeru tega ni. Zanima me tudi, kako to, da ste se pravzaprav za ustanovitev stranke odločili tik pred volitvami. Zdaj, ker je to primeren čas ob tem, da imamo pred sabo okoli 25 do 35 odstotkov neodločenih voljivcev in da neka stranka, ki gradi na vrednotah, lahko stopi v tak prostor in jasno artikulira določene programske usmeritve. A, koliko članov iz NSE pa je pravzaprav pristopilo k vam? Številke pristopajo iz, iz različnih strank med drugim tudi iz NSA. Glede na to, da ste omenili, da so um, vaše temeljne vrednote krščanstvo, družina uh, in tako naprej. Me pa zanima, um, glede lastništva v igralništvu, ki ga ima RKC, ki je v raznih kazinojih. Kakšen je vaš pogled na to? Povedite, že takoj, ko ste postavili vprašanje, ste eh, najprej izpostavili, da so naše vrednote kršanstvo. E, kar je res, da je družina in da smo proti igralništvu. Kako je kje kdo upet v razne gospodarske sfere, je zelo težko povezovati e, neke e, določene, določene religije ali ideje. Kako boste potem utemeljevala, da v največji komunistični državi na svetu ljudje delajo za 80 in 100 dolarji na mesec? in to za slovenske tovarne. Uh, pa vendar, zdaj ne govorimo o komunističnih državah, ampak ustanoviti nove stranke, katere temeljne vrednote so krščanske. In zato vas pravzaprav zdaj sprašujem uh, glede vas in vaših vrednot in kako gre to v povezavi z ponižnimi, skromnimi krščanskimi vrednotami. Brez komentarja ker ne poznam primera. Zanima me, kako si krščanske vrednote predstavljate v sodobni družbi v praksi, v realizaciji? V sodobni družbi pomeni celo to, da je družina, kjer mož in žena skupaj z družino, z otroci, ustvarjata živita in delata v sožitju, da je to pravzaprav velika dobrina v modernem svetu. In če v takem okolju zrasejo ljudje, ki lahko tudi kasneje v miru ustvarjajo in delajo, da je to velika vrednota ne samo za njihovo ožjo okolico, predvsem pa velika dobrina za državo, v kateri živijo. Saj je prav v rasti kakovostnih socialnih, eh, socialnih povezav v znotraj družine, še kako pomembno, da se ti ljudje potem lažje tudi v družbi odzivajo. Odzivajo pa se na tak način, da če v sožitju živijo v družini, potem so sposoben v sožitju živeti tudi v širši družbi. Um, zanima me tudi, gospod Duhovnik, kaj je bilo tisto, kar vas je pri trenutni koaliciji najbolj motilo? Trenutno v koaliciji je vprašanje eh, izvajanja programov za tiste vrednote, ki jih eh, zagovarjamo. Kakšni so pa to konkretni primeri? Eh, konkretni primeri v tem primeru mm, je predvsem to, da določena politika na nivoju recimo, uveljavljanja <clears throat> visokega šolstva v tem, da je pri visokem šolstvu prihajalo do formiranja fakultet, se, na katere se upisujejo študentje in je pravzaprav samo en zaposlen, postali profesori pa prihajajo eh, poučevati, da na tak način se visokega šolanja kakovostnega ne more izvajati, ampak je eh, potrebno skrbeti za, na drugačen način. To pa pomeni, da je treba pripraviti strategijo razvoja tega vrhunskega izobraževanja. Zato je bilo premalo sredstev za razvoj in Slovenija mora imeti razvojno strategijo. Pravo razvojno strategijo, pri čemer pa seveda ne morete graditi razvojno strategijo na stalnem istem odstotku družbenega bruto proizvoda za Eh, vrhunsko šolanje in raziskovanje. Kdo vam bo pa gospod Hovnik največ pripomoril pri finančni injekciji glede kampanje? Nimamo posebnih eh, planov, detajlov obdelave na to, kar namigujete in pravzaprav bomo eh, delali skromno kampanjo, ki je v slovenskem političnem prostoru že prepoznana in še celo uspešno dograjevana skozi nekaj volilnih kampanj. Kakšni pa so potem vaši cilji in pričakovanja glede letošnjih volitev? Naši cilji so zelo preprosti. Pripraviti, eh, formirati stranko, pripraviti ustrezno, z ustrezno stop v eh, parlamentarne volitve in vse prebiti v parlament. Ali se vidite v koaliciji za NSM? Mi bomo predstavili naš program. Eh, če bo določena skupina bodočih vladnih strank menila, da je ta program primeren za njih v vseh detaljih, ne da bi recimo program, ki ga bomo predstavili, bil potem izbran za pol, pol, pa malo več, pa malo manj, ampak tisto, kar bomo zapisali, bomo želeli tudi uresničiti. Na spotnem primeru bomo pač smatrali, da ta vstop v sodelovanje ni mogoče. Um, nekateri so namigovali, da je pravzaprav ustanovitev vaše stranke razlog za to, da NSI ne bi vstopil v parlament oziroma koalicijo. Je to res? Dor je tak eh, analitik, mora vedeti, kakšne odstotki so sedaj pri javnem testiranju in seveda je na tej osnovi zelo težko eh, lahko tako, tako mnenje potrdim.